الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses, en lui donnant ses justes proportions.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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait immobile. Puis nous lui fîmes du soleil son indice, ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا puis nous la saisissons pour la ramener vers nous avec facilité.